Electra aviadilo el Israelo. La trafico sur stratoi cae sioseoi pli cae pli densigas, cae tial la capacito de la sioseoi por personai automobiloi cae camionoi atingas limon. Precipe la traveturado de alpai regionoi, kiel exemple de Tirolo, farigas problemo, char stopigioi tie pro tro forta trafico, causas longegain attendovizoin sur la autososseoi. Solvo portiu problemo, nec povas veni de construado de plida autovoioi, nec per electrai automobiloi, sed nur per transmetado de trafico al fervoioi. Bedaurinde tie la capacitoi estas nesufficiai, precipe en Germanio, kie oni gis accelas la automobilan traficon por protecti la automobilan industrion de la lando. Set ec la en landa aviadila trafico tie causas problemoin. Tamen, regiona aviadila trafico povus contribui al plibonigio de la situazio se oni havus taugain malgrandain aviadiloin ciui povus recte cun ligi malgranda in flughavenoin. Tio gis nun estas nura revo, char la aviadiloi consumas mult da fuelo, cae tial super average contribuas al malpurigo de la aero cae alla varmigio de la climato. Teorian solvon povus offerti electrai aviadiloi, ili estus mallautai, cae tial povus flugi ancau dum nocte, ca ili dum flugado ne en aerigus climato damagiaen rupcassoin. Sed electrai aviadiloi appenao shainas esti realigeblai, char la batterioi estas tre pesai, ca ili au nur povus traflugi tre malongain distanzoin, au povus transporti nur mal multain personoin, cio en ambau casoi estus mal economia. Tial en la tuta mondo oni strebas disvolvi aviadiloin, ciui plenumas la necessain condicioin por oferti economian solvon. Oni reductas la peson de la aviadiloi per pli malpesai materialoi, oni pribonigas la aerodinamicon, oni instalas plurain electrain motoroin ie la extremoi de la aviadilo, por optimumigi la fluon de la aero sub cae super la flucmascino, cae oni malpesigas baterioin cae pli altigas ilian energidensetson. Ciuin tiuin in plenumis israela nov tecnologia entrepreno por disvolvi cae construi aviadilon por transporto de nau pasageroi cae du scipanoi. La firmao Aviation, Electra Aviado, tiel povis presenti, ce la jus pasinta foiro por aviadiloi en Pariso, prototipon de Electra Aviadilo, ciu capablos traflugi distanzon de mil kilometroi, ie rapidezzo de quartent quardec kilometroi en horo. La rechargado de la batterioi, post unu hora flugo, dauros circau tridec minutoin, cio estas tauga intervalo por la economia utiligo. Crome la gai costoi, consumo de energio cae aliai costoi de tecnica prisorgado, estas tremal altai, cae tiel flug bileto costos mal pli ol comparebla train bileto ancau la necessa infrastructuro, estos mal pli granda, cae mal grandai flughavenoi, estos funcii geblai pli economie. Oni nun jam plenumas la necessain laulegiaen testoin por ricevi la permesson applici la electran aviadilon alis en la regiona person transporto. Oni antau vidas la comenzon de comerza uso ecte la iaro du mil dudectu. Se tio vere realigios, tio signifos principan revolucion en la sistemo de person transportoi tra mes longai distanzoi. Ie la comenzo, la efico estos ancora o sed la nova sistemo pobus conceri la tutan mondon per electrai aviadiloi, kiui farigios lau stupe pli grandai por transporti plida da personoi.